თავირვა. როდესაც ჩამოვიდა მთიდან, თან გაჰყვა დიდძალი ხალხი. და, აჰა, მიუახლოვდა ერთი კეთროვანი, თაყვანისცა და უთხრა, უფალო, თუბნებავს, შეგიძლია ჩემი განწმენდა. გაიწოდა ხელი იესომ, შეახო მას და უთხრა, ნებავს, განიწმინდე. და მყისვე განიწმინდა იგი კეთრისგან. და უთხრა მას იესომ, იცოდე, ნურავის ეტყვი, არამედ წადი, ეჩვენე მღდელს, და შესწირე შესაწირავი, რომელიც დააწესა მოსემ მათთვის სამოწმებლად. ხოლო როდესაც შევიდა ესო პაპერნაუმში, მიუახლოვდა ასისთავი და ведრებით უთხრა: უფალო, დავრდომილი მსახური მიწევს სახლში და სასტიკად იტანჯება. ესო მიუგო: მოვალ და განკურნავ მას. ხოლო ასისთავმა პასუხად უთხრა: უფალო, არავარ იმის ღირსი, რომ ჩემს ჭერქვეშ შემოხვიდე. არამედ მხოლოდ სიტყვა ბრძანე და განიკურნება ჩემი მსახური. ვინაიდან, თუმცა სხვისი ქვეშევდომი ვარ, თავადაც ხელქვეითებად მყვანან მეომრები. და ვეტყვი ერთს, წადი, და მიდის, და მეორეს, მოდი, და მოდის, და ჩემს მსახურს. გააკეთე ეს, და აკეთებს. ეს რომ გაიგონა, გაუკვირდა იესოს და უთხრა უკან მომავალთ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ისრაელშიც არ შეხვედრივა რამნაირ ძმენას. ამასაც გეუბნებით თქვენ, მრავალნი მოვლენ აღმოსავლეთით და დასავლეთით, და აბრაამთან, ისააკსა და იაკობთან ერთად დასხდებიან ცათა სასუფეველში. ხოლო სასუფევლის ძენი გარესკნელის ბნელში გაიყრებიან, და იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხრჭიალი. და უთხრა იესო მას ის თავს, წადი და შენი რწმენი სამებრ მოგეგოს შენ, და მაშინვე განიკურნა მისი მსახური. ხოლო ესო შევიდა პეტრეს სახლში, დაიხილა მისი სიდედრი, რომელიც ცხელებით შეპყრობილი იწვა. და შეეხო თუ არა მის ხელს, გაუარა მას ცხელებამ, წამოდგა და ემსახურებოდა მათ. ხოლო შებინდებისას მიხგვარეს მას მრავალი ეშმაკეული და განდევნა სულები სიტყვით და განკურნა ყველას ნეული. რათა აღსრულდეს თქმული ესაია წინასწარმეტყველის მიერ, რომელიც ამბობს: მან თავსიდო ჩვენი უძლურებანი და იტვირთა ჩვენი ნებანი. ხოლო როდესაც იხილა იესომ გარშემოჯარული ხალხი, გაღმა გასვლა უბძანა მათ. მაშინ მიუახლოვდა ერთი მწიგნობარი და უთხრა: მოძღვარო, თან გიახლები, სადაც უნდა წახვიდე. იესომ მიუგო: მელიებს სოროები აქვთ და ცის ფრინველებს, ბუდეები, ძესპაცისას კი არა აქვს, სად მიიდრიკოს თავი. ხოლო ერთმა მოწაფეთაგანმა უთხრა მას: "უფალო, ნება მიბოძე, ჯერ მივიდე და დავმარხო мамаჩემი." ხოლო ესო მიუგო მას: "შენ მე გამომყევ და მკვდრებს მიანდე თავიანთი მკვდრების დამარხვა." ჩაჭდა ნავში და გაჰყვნენ მისი მოწაფეები. და აჰა, საშინლად აღელდა სხვა, ისე რომ ტალღებითი ფარებოდა ნავი. მას კი ეძინა მივიდნენ მისი მოწაფეები, გაღვიძეს და უთხრეს: "უფალო, გიხსენ ვიხუპებით. მიუგო მათ, რამ შეგაშინათ, ცირეთ მორწმუნენო?" მერე წამოდგა, შერისხა ხარები და სხვა და ჩამოვარდა სიმყუდროვე დიდი. ბოლოს განცვიფრებული ხალხი ამბობდა: "ვინ არის იგი, ხარებიც და სხვაც რომ მორჩილებენ?" და როცა მიაღწია მეორე ნაპირს, გადარელთა მხარეს, შემოხვდა ორი ეშმაკეული, სამარხებიდან გამოსულნი და ძალზე მძვინვარენი, ისე რომ ვერავინ ბედავდა ამ გზაზე გავლას. და, აჰა, შეხყვირეს და თქვეს. რა ხელი გაქვს ჩვენთან, იესო, ძეო ღმრთისაო? ვადაზე ადრე მოსულ ხარ აქ ჩვენს სატანჯველად. ხოლო მათგან მოშორებით ბალახობდა ღორების დიდი კოლდი. ეშმაკები შეევედრნენ მას და უთხრეს: თუ განგდევნი, ნება გვიბოძე, მეფორების კოლდს შევერიოდ და უბძანა მათ წადითო ისინიც წავიდნენ და შეერივნენ ხორების კოლდს და აჰა მთელი კოლტი კბოდედან გადაეშვა ზღვაში და წყალში დაინთქა ხოლო მეხორეები გაიქცნენ ქალაქში მივიდნენ და მოხვდნენ ყველაფერს რაც შეემთხვა ეშმაკეულებს და აჰა მთელი ქალაქი გამოვიდა იესოს შესახვედრად და როდესაც იხილეს იგი სთხოვეს აქაურობას გაეცალეო